บุ๊กทูสิบแปดโอซัมไนส์การทำความสะอาดบ้านเวลิโกชิชเชนเยวันนี้เป็นวันเสาร์ดานสเยสโบตา วันนี้เรามีเวลา Danes imamo čas วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Danes počistimo stanovanje ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Jaz čistim kopalnico ภรรยาของผมกำลังล้างรถ Mors pere auto เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Otroci čistio kolesa คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Babica zaliva rože เด็ก ๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Otroci pospravljajo otroško sobo ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Mož pospravlja svojo pisalno mizo ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า j a s vlagam perilo v pralni stroj. ผมกำลังตากผ้า j a s obešam perilo. ผมกำลังรีดผ้า j a s likam perilo. หน้าต่างสกปรก Okna so umazana. พื้นห้องสกปรก ทลาสอุมาซานา จานชามสกปรกพโซดาเยอุมาซานา ใครเช็ดหน้าต่างกดพอมีวาออกนะใครดูดฝุ่นกดเซซาพรา ใครล้างจาน Kdo pomyva posodo